Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Što misliš o učiničkim zadrugama? Takve stvari me ne zanimaju. Kakvim zadrugama? Šta su to zadruge? Kako je učinički zadruge? Ma braj već. Pa smatram da je to jako korisno, ali nažalost e, većina ne zna da one postoje, e, stoga bi bilo dobro da se te zadruge nekako izreklamiraju e, kako bi se čulo za njih i za ono što one rade. Što misliš o učeničkim zadrugama? A, učeničke zadruge su vrlo dobra ideja, ali je današnja mladež često nezainteresirana za njih. Toliko me zanimaju da ni ne znam što je to uopće. E, mislim da je korisno da se učenici udružuju i zajedno surađuju i izmjenjuju ideje. E, smatram da je to jako korisno jer se na taj način mladi uključuju u razvoj društva. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Danas se nalazimo u Prirodoslovnoj školi u Karlovcu. Evo, moj gost je e, ravnatelj e, škole, gospodin Damir Jakšić. E, dobar dan. Dobar dan. Evo, ovdje smo se danas našli pričati malo i predstaviti slušateljstvu. Pojam učeničkih zadruga, evo, prilično je nekako u, u okvirima škole se zna već o čemu se radi, ali šira javnost baš i nije najbolje upoznata, ne zna o čemu se radi, evo čak ni dosta škola nema razvijen taj sistem. Pa evo ovako, za početak e, možete uopće pojasniti pojam učeničkog zadrugarstva. O čemu se tu uopće radi? Tradicija učeničkog zadrugarstva razvijena je preko stotinja godina gdje je e, nakon drugog svjetskog rata ona ugašena. Znači generalno zadnjih 80-90 e, godina ta ideja učeničkog zadrugarstva je lagano bila gašena zato što se ovaj, kroz sam pojam zadrugarstva koji je donio dosta negativnih e, stvari poslije drugog svjetskog rata, jednostavno je taj pojam zadrugarstva bio, da ne kažem, omržen. Za e, zadrugarstvo kao oblik e, udruživanja ljudi koji imaju male obrte ili oblik udruživanja ljudi koji imaju manje više recimo na primjer poljoprivrednu proizvodnju je, vrlo kvalitetan oblik udruživanja gdje se vi vrlo labilno vežete u određene udruge kao što su zadruge i na taj način znači možete plasirati svoje, svoje proizvode na globalnom tržištu. Konkretno evo dvije najveće zadruge na svijetu proizvođači mandarina u Španjolskoj i proizvođači u Francuskoj e, ovaj, vina, njihove e, zadruge imaju proračun Republike Hrvatske. Taj pojam znači da bi ponovo zaživio, da bi kao kvalitetan e, oblik uopće proizvodnje koje u zadnje vrijeme uvelike financira i potiče i ministarstvo branitelja, znači slušamo stalno o braniteljskim zadrugama, a isto tako i o obrtnim zadrugama, isto tako i o poljoprivrednim zadrugama. Na neki način pokušavamo mi kroz učeničko zadrugarstvo taj oblik unijeti učenicima, objasniti o čemu se radi i da se oni kroz praksu jednostavno udružuju da vide koji je smisao zadrugarstva. Znači učeničko zadrugarstvo je u ovom situaciji, mada može profil učeničkih zadruga, znači može biti od proizvodnje E, poljoprivredne e, keramičke, može biti proizvodnja čipova na kraju krajeva, ali prvenstveno se znači, obzirom da smo mi u jednom segmentu i poljoprivredna škola, e, vrlo zgodno je da učenici vide sam način funkcioniranja kada se učenici udruže i kroz, kroz tu udrugu ostvaruju određene rezultate u svom poslu. A pa mogu učenici sami već ono početi kroz zadruge E, ostvarivati neke prihode za sebe. Pa upravo je to smisao da oni vide znači da cijeli proces od započenja ideje do razrede ideje, zatim znači proizvodnje i na kraju plasmana da zakruži taj proces i da vide znači da to zadruga ima određenog smisla. A koliko ova zadruga u prirodoslovnoj školi traje? Dakle, kad je osnovana? Pa učenička zadruga osnovana je 2001. godine, znači djeluje 8 godina. Ja sam sve, sve vrijeme voditelj, mada uz sa mnom je znači kroz ovih 8 godina izmijenilo se desetak voditelja razno raznih sekcija trenutno imamo dva voditelja i evo, danas odlaze na državnu smotru u Poreć, bit će četiri dana, predstavit će su se kroz sustav natjecanja županijski kvalificirali, su su prvo mjesto u kategoriji srednjih škola, pa će predstaviti određene stvari. A kako je sa ostalim karlovačkim školama? Koliko su e, e, učeničke zadruge zastupljene ili koliko su aktivne? Na kraju uopće postoje li? Učeničke zadruge postoje još u učeničkom domu, u Karlovačkoj županiji u ostalim srednjim školama znači ima 20 učeničkih zadruga na srednjim školama, dok je taj pokret u osnovnim školama daleko razvijeniji, on je znači e, desetak učeničkih zadruga postoji na osnovnim školama. Nažalost, nijedna karlovačka škola nema, znači škola škole iz okolice koja onda njegovi taj vid rada sa učenicima. A koji je razlog da ne postoje, evo po vama, obzirom da ste vi to pokretače ove prve učeničke zadruge tu u ostalim školama. Zbog čega? Pa, mislim da je manje više neinformiranost prvenstveno i kažem još uvijek taj jedan nekakav možda negativni stav prema ovaj, zadrugarstvu kao obliku proizvodnje, kao obliku općenito, ovaj, udruživanja i mislim da svakako bi trebalo, znači tu se njeguje i proizvodnja i očuvanje tradicionalnih obrta i sam rad kao pojam koji na neki način je kod nas polako zamrao, jel? Tako da, velim, eto, mi smo tu, da li će se još aktivirati određena zadruga u nekoj školi, ne znam A može očekivati se vaša pomoć? Pa može se očekivati naša pomoć, mi svakako, znači, nositelji bili jedno vrijeme, znači, smotre su bile učenički zadruga godinama kod nas i mogu reći da nama ta učenička zadruga eto, daje proširuje nam određene vidike i omogućuje nam određena putovanja i znači puno, puno što se kaže, puno benefita imamo kroz samo učeničko zadrugarstvo. Kaj sad jednu malu pauzu napraviti. Tutti assolti, innocenti 28 ex amministratori e ex dirigenti delle petrolchimico di Marghera. E il fatto non costituisce reato. libertad. your blind di 160 operai calpestata dai padroni del lavoro per quanto ancora le catene della morte terranno legata alla nostra giustizia, quante vite ancora marciranno dietro l'immunità dei porci signori degli affari. Mi smo dalje sa e, gospodinom Damirom Jakšićem, ravnateljem Prirodoslovne škole u Karlovcu, inače jednim od pokretača prve učeničke zadruge u srednjim školama. Pa koliko su učenici uopće informirani, koliko su zainteresirani za, za Pa generalno ovaj, kroz jedan vid praktične nastave, jedan vid e, njihove edukacije, znači pogotovo smjerova koji su njima zanimljivi, pa, znači koji su njima, ajmo reći, bliži kao što su znači poljoprivredni tehničari, fitofarmaceuti ili ekološki tehničari, oni ja vid onoga što nije uključeno u nastavni program, što bi rekli mi danas kurikulum, ovaj, mi eh, na neki način eh, pokušavamo riješiti kroz zadruge. Na primjer, imamo eh, analize humusa, imamo analize ili recimo proizvodnje eteričnih mirisa, gdje vam ne stoji u nastavnom programu i glavni program da se to radi, a recimo dio učenika i nastavnika je našao načina da recimo bavi se recimo ekološkom poljoprivredom, ekološka poljoprivreda nam nije u programu, ali znači onda kroz zadrugu e, pokušavamo znači napraviti određene proizvode ili znači za pripremu kao što je znači humus ili sama znači sama proizvodnja na ekološki način koji onda ovaj koji znači i proizvodimo na takav način, educiramo se, uz to znači učenici i dobivaju saznanja kako funkcionira zadruga. Znači to je u jednu ruku i kao praktična nastava, dakle, spajanje ugodnog i korisno. Tako je, znači da kažemo na to rasterećenje, kad govorimo o rasterećenju ne znači da ih pustimo doma, niti rasterećenje znači da ih pustimo da oni radi što hoće, nego to rasterećenje znači da nisu učionice, nego da se onda znači kada da ne moraju znači gledati čitati o ekološkoj poljoprivredi niti pogledati na internetu kako se radi kroz novine, nego da jednostavno odu u školske vrti da onda na licu mjesta ovaj, e, napravimo znači određenu ekološku proizvodnju, ali opet znači morate imati i glavu i rep, to znači morate imati ideju i proizvodnju i plasman i sve to skupa, znači onda kroz taj vid učeničkih zadruga se to onda može ostvariti. Koliko je e, općenito zainteresiranost učenika za uključivanje u rad zadruge? Koliko razumiju sada te benefite? pa, smo rekli, ne previše, ali generalno se uvijek vam se nađe jedan niz motiviranih učenika koji onda znači ovaj, su uključeni u to, normalno naj, naj bolje nagrađujemo s time da recimo konkretno evo danas odlazi ekipa na državno natjecanje, njih četvro odlazi. Jel? Znači oni koji se iskažu kroz taj dio, jer u principu moraju se pripremiti. I kroz taj dio zadrugarstva znači, uče, jedan dobar, e, uče nešto što se inače u našim školama e, malo, malo vredno i malo njeguje, a to je taj ovaj, zajednički rad, znači među njima isto tako prezentacija onoga što se radi. Koliko učenika uključeno se ukupno rad zadnji? Pa, ovisi o intenzitetu, znači intenzivno, znači oni koji rade, njih je recimo desetak, oni koji znači rade u nekom segmentu pomažu ovima, znači možemo reći da do 40 učenika. Na sve ukupno, Dakle, ovih organizatora. A što se tiče samog tog nekakvog marketinškog e, dijela, plasmana proizvoda, na koji način se to prezentira dalje? Pa ovako, znači generalno ono što e, se proizvede to je u ovom slučaju to je znači proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, to je proizvodnja određenih uporabnih predmeta kao što su recimo mirisi i to je proizvodnja, znači imamo taj pedološki laboratorij gdje oni su u principu pomagači u toj cijeloj priči, znači ovaj, mi nastojimo obzirom da mi nismo registrirani za to, znači mi to možemo ovaj, znači te proizvode prodavati u prigodnim prodajama, na primjer za božićnu godinu, za ne znam, za otvoren dan škole ili u krajnjoj liniji ta proizvodnja znači postaje poklon nekome ko opet će znači e, znati nagraditi imamo donatore ti učeničkih zadruga pa onda recimo sama proizvodnja i rad učeničkih zadruga iziskuje određena sredstva to su putovanja to su ovaj, znači, materijalni troškovi za tu proizvodnju, to su, ne znam, Eh, određeni alati koje ne koristimo u zadruzi, to je određena površina znači koju moramo ustupiti iz redovnog rama i tako dalje. Tako da znači iziskuje i materijalna sredstva koju znači oni moraju znači moraju vidjeti kao da se zarade ta sredstva. A na koji način se sad eh, ta nekakva osnovna, osnovne financije pokrivaju za početak rada? Pa postoji određene linije, a to je ministarstvo e, obrta, znači oni daju svake godine, ukoliko napišemo kvalitetan projekt, daju 10 do 15 tisuća kuna, zatim isto tako postoji linija preko tehničke kulture koji dodjeljuju najkvalitetnijim projektima ovaj, e, isto tako par tisuća kuna i znači generalno županija da određena sredstva, a isto tako znači na državna natjecanja E, državna agencija za odgoj obrazovanje pokriva, snosi troškove sudjelovanja, putovanja, znači smještaja sudionicima. Konkretno ovo znači za šest ljudi koji idu četiri dana ovaj, u agencija će snositi kompletno troškove prijevoza, sudjelovanja, znači boravka i tako dalje. Ok, mi sad još jednu malu pauzu. kraj trebam kao kruha znoj Utršili ja, pricara mi pepeljuga Krive kičme ravnih dana Avrame, avrame! Skidam klope gače na nule Pleše bez njih učim pokrete Šulja nema najbolji sa našim današnjim gostom, e, gospodinom Damirom Jakšićem, ravnateljem Prirodoslovne škole u karocu Predstavljamo učeničku zadrugu u školi, općenito cijelo učeničko zadrugarstvo kao tako. Evo sada e, malo smo predstavili dakle i sam rad ove učeničke zadruge unutar Prirodoslovne škole, ali evo zanimljivo je koliko same učenike to nekako inicira da se dalje bave sa tim nekim radom koji nauče unutar učeničke zadruge u vašoj školi i općenito. Pa smo nekakve glavni, informacije. Glavni benefit tim učenicima, oni koji su nam bili aktivni, znači e, danas su izvrsni studenti. Jer ako ništa kroz to učeničko zadrugarstvo, oni su naučili prezentirati ono što su radili. I oni kao prezenteri, znači na određenim ili naticanjima ili skupovima, znači oni dobivaju znanja, prezentacije onoga što rade, plus, znači otvorene se linije i preko tri ministarstva za zadruge. Prema tome njima pojam uključenja u zadrugu neće biti nepoznat. Ako i neko pozove, eventualno kao proizvođače, da se udruže i da znači kroz zajednički povuku sredstva, znači zadrugarstvo će biti i kroz europske fondove plasirano izuzetno velika sredstva. Ako nemaju pojma o tome, teško da će se naći. A ovdje znači vide da E, normalno gledamo sve kroz nekakvu korist, znači da imaju korist od toga da su udruženi, da su u zadruzi koja onda znači proizvodi, ali istovremeno ovaj, povlači sredstva vel, za rad vam uvijek trebaju ta inicijalna sredstva koji uvijek nažalost nema. A kažem i to je jedan vid e, proizvodnje, to vam je na neki način ovaj, prototeža velikim multinacionalnim kompanijama. Jer multinacionalne kompanije se udružuju da bi bile efikasnije. Znači, prototeža je da se ti mali proizvođači udruže u zadruge. Znači, u stvari ovo jedini način da se mali, način, e, mali proizvođači znači, nekako ili, pro, ili će ih progutati multinacionalke, ili će oni raditi za multinacionalke, jel? ili će biti na neki način udruženi pa će moći kvalitetnije nastupati prema kad kažemo multinacionalke ili nekakve Da, prema tržištu. Znači imate jedan konzum koji teško da će od, ići od e, proizvođača proizvođača otkupljivati povreću krumpira, pitanje koliko će dati. Jel? Ali kada oni recimo kao sada otkupljuju kompletno mandarine na i onda bi bilo možda zgodnije da su ti ljudi udruženi u zadrugu proizvođača mandarina pa bi imali kvalitetniji status kod konzuma. Zove, mogli u stvari predstaviti malo same sekcije, e, evo da se vratimo sada na, na vašu zadrugu, sekcije kojima se bave dakle učenici i njihovi voditelji. Konkretno, znači, e, zadruga dijeli kroz svječarsku sekciju, evo konkretno, znači, upravo sada rade aranžmane za ovaj, kako se zove, sisvete, znači oni će napraviti aranžmane, ponudit će te aranžmane, napravljaju s profesorima, svim djelatnicima škole, znači tako da, e, taj, da, da, znači da generalno, zatim imamo poljoprivredna, poljoprivredna proizvodnja, znači on, to je proizvodnja i oni znači u svoju redovnu praksu znači nešto i rade, odnosno proizvode i čak i za tržište u jednom maloj opsegu, ali ipak proizvode. Pedološki laboratorij koji radi znači, kvalitetno već godinama i koji je glavni izvor financiranja rada zadruga, jer se usluge pedološkog laboratorija naplaćuju, na neki način smo i imamo ovlaštenje ovaj, za to i ovaj, imali smo nekoliko pokušaja rada zadruga. Znači u zadrugu spada sve ono što nema redovni vid natjecanja. Znači zadruzi ne mogu biti ne znam, novinari, zato što sekcija novinara, zato što imaju svoj sustav, ne mogu biti mladi fizičari, zato što nemaju svoj sustav natjecanja. Znači ovo sve što ne spada u nekakve već organizirane skupine. Da, imali ste, to smo rekli, ovoga izradu aromatičnih ulja, evo, ta sekcija je momentalno ukinuta, odnosno Ta sekcija je ukinuta zato što <laughs> nam je, nažalost, voditeljica sekcija otišla Ministarstvo zaštite okoliša, odnosno oba dvije koje su radile na tome, a generalno ovaj, dosta je proces komplicirani, mi smo ovaj, za izradu aromatičnog ulja treba i znači i ljudi i sredstva i znači nešto opreme imamo, evo sad smo u kontaktima sa proizvođačima lavande da pokušamo s njima napraviti ponovo nešto, oni su interesirani da napravimo nešto eteričnog ulja lavande, oni su proizvođači, znači pokušat ćemo se udružiti sa njima da vidimo, znači možda se ponovo pokrene ta proizvodnja, ne znam, Mogu li bi sami učenici dati nekakvu ideju, inicijativu za pokretanje neke sekcije? Ako pa bi, ali sami učenici znači, su samo jedan segment u ovom. Svako trebaju nastavnici, a često nam se priključuju znači, i roditelji koji onda, jel, ili ti vanjski koji vam daju, jel, znači morate doći do, evo konkretno kod aromatičkog ulja morate doći do sredstava, znači u principu Znači treba trebamo više da, da, da. što dakle, to se može povezivanje sa drugim zadrugama, ne na razini Karlovca, odnosno Karlovačke županije, nego tako na međugradskim. Tako je, i plus toga znači zadruge ne mora biti samo školske, mogu biti i zadruge koje, eto, proizvođača aromatičnog bilja, recimo, primjer. Ok, vam sad još jednu samo malu pauzu, pa ćemo onda lagano prema kraju. way out west in the Golden State. When I'm headed home, I just can't wait. A pretty little girl that's waiting for me, and the California boogie is the place to be. Down in Bakersfield, up at the Golden Gate in San Diego, all throughout the state. The cats and kittens love to move their feet. I think the California boogie is a crazy beat. state. If you want a boogie, don't hesitate. Cause when you hear the boogie, just wait and see. The California boogie is the place to be. dalje smo sa današnjim gostom, gospodinom Jakšićem, ravnateljem Prirodoslovne škole i predstavljamo e, učeničku zadrugu unutar prirodoslovne škole. Evo, pričali smo o nekim natjecanjima na koje su evo, upravo i vaši zadrugari tu iz škole odlaze danas u Poreć, pa evo malo predstaviti ta natjecanja, o čemu se to u stvari radi. Znači u sustavu, u školskom sustavu svake godine postoji sustav znači izlučnog natjecanja po županijama, znači županijsko natjecanje gdje se onda prvoplasirana škola, srednja škola i dvije plasirane osnovne škole kvalificiraju na državnu smotru. Svake godine državna smotra je u trajanju od četiri dana, ove godine su po gdje će oni predstaviti rad zadruge, a u okviru toga kako mi svake godine nastupamo sa istraživačkim radom, oni će se naticati u istraživačkom radu i predstavit ćete istraživački rad. Znači očekujemo da možda se plasiraju prvi, drugi, treći. Ako svake godine obično imamo dosta kvalitetan i sastav istraživačkih radova, tako da gotovo svake godine ovaj, odnesemo barem jedno ili prvo ili drugo mjesto. Čak je prije tri godine su kompletno ovaj, iz Karlovačke županije praktično osvojili sve što se moglo osvojiti na državnom natjecanju. Iako zadrugarstvo u Karlovačkoj županiji nije na tako visokom razini, visokoj razini, recimo konkretno ja sam obišao, znači najrazvijenije je u području Varaždina i gore sjeverozapadne Hrvatske gdje stvarno je prekrasna doći na smotru, znači učenici rade E, intenzivnije nego kod nas. Jel. Mada i naša smotra je vrlo kvalitetna, znači i recimo zgodno je, zgodno je ovaj, konkretno ovaj, imate primjera gdje recimo jedna ovaj, učenička zadruga Žačka proizvodi te žačke, jel, to, su te, to su suveniri kao vrećice i konkretno e, Turička zajednica Splita i Dubrovnika im je sklopila s njima ugovor kompletno sve što oni proizvedu, oni to prodaju, uopće nema problema za te žačke. Da, evo, to je zanimljivo da je kod nas e, u Županiji, a koja u stvari, tako, evo, ima dosta tih poljoprivrednog zemljišta i okrenuta je tak nekoj poljoprivredi i taj pojam zadrugarstva nije saživio, a postojao je nekad. Evo, koji je sad u stvari razlog tome? A kažem, još jedan ponavljam, znači to je jedna odbojnost prema Znači, se, ono, posto rata je bilo, u zadrugu se moralo, znači, dati sve i pojam zadrugarstva je, socijalističko zadrugarstvo je bio nešto što ljudi nikako nisu htjeli. Prema tome, jedno je jedna stvar, gdje je taj pojam zadrugarstva znači u nekakvim zapadnim zemljama je skroz drugačiji, znači jedan labavi oblik udruživanja tih ljudi, jel? Bilo vi u zadrugu stupite i stupite, jel? U principu nemate nekakvih obaveza kao recimo na primjer prema kada se udružujete u nekakve e, u druge oblike, jel? znači kada s neki stupate u poslovni odnos, a istovremeno, kažem, još uvijek je ta to nepovjerenje jedni prema drugima, znači možda i mentalitet je takav da ljudi vole sve sami, ali ne mogu. Jel, to u biti sad, evo, nadovezujem se na ovo što ste rekli o zadrugarstvu gore u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. E, generalno, znači, duža je tradicija i generalno te škole, ajmo reći, na taj način tamo je zgodno vidjeti znači da i učenici i njihovi roditelji po tim osnovnim školama, škola su im centri i onda oni razvijaju, znači proizvode određene stvari, ne znam, od od od, znači oni imaju ovaj pletenje košara, zatim znači ti stari zanati se na, na taj način, znači ili čipka i tako dalje, znači ti stari zanati se su se očuvali kroz učeničke zadruge. Što je evo primjer sada Albe u pokrenjač učenička zadruga vam je pokrenula u Vozlju izradu jalbe i sad se nakon učeničke zadruge formila prava zadruga gdje oni proizvode. A znači ta učenička je prerasla dakle u ovu malu. Dala je inicijalno, znači ono, da. što bi rekli i oni su sada u stvari. Da. A, pa pretpostavljam da se to može nekako i e, što se tiče samog voćarstva, evo to smo E, vidjeli da čak neke zemlje bivšeg, e, dakle ove komunističke, Čeko-Slovačka dakle Češka, Slovačka, Poljska, danas e, članice Europske unije, kod njih je taj, to zadrugarstvo baš prilično jako. Jako je zadrugarstvo i tu, ali velim, kažem, još jednom ponavljam, zadrugarstvo u kapitalistička, mi kažem <laughs> znači zemlja Francuske, Španjolske, vam je razvijeno, te pojam koji je potpuno ovaj, normalan, znači ljudi, velim, proizvođači, naranči, jabuka, pogotovo poljoprivredi, znači proizvođači vam se udružuju i oni nastupaju na kome onda leži tu neka odgovornost da malo po ovoga, naše e, prvenstveno poljoprivredne, poljoprivrednike ili male obrtnike educira o važnosti povezivanja u zadruge. Obzirom da evo i Europska unija podupire tu inicijativu. Pa svi su to znači, To je ono pitanje kao što sada se pojavlja pitanje sigurnosti koje je za to zadužen. Svi znači ministarstva i županiju koji moraju imati i moraju vidjeti da li to ima smisla ne. Meni se čini da ima smisla. Ja vjerujem da ćemo se mi naći još tijekom ovih naših emisija pa malo predstaviti e, same uspjehe vaše e, zadruge ili ako bude nešto novo pokrenuto, ako imate Evo, još ja, za kraj. Ja se nadam da će, znači, da će se u četvrtak vratiti sa nekim Odličim, pa ovaj, možemo predstaviti... Ovaj, pa možemo jednom dovesti i same te, ovoga zadrugare u našu emisiju. Tako. Ok, zahvaljujem se na gostovanju. Hvala Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.